Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors Kola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā nedēļā runāsim par tematu runas mākslu, par to, kā lietot savu runas aparātu, lai tas, ko Dievs mūs ir aicinājis pasludināt, tiešām sasniegtu cilvēkus. Bet kā parasti, arī šajā reizē sākam ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā, kā arī ar iknedēļas kārtējo interviju ar kādu no studentiem par viņa lielākajiem iegūmiem šī mācību gada laikā. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapelā tezē lūkšana. Katru otrdienu pulkstens deviņos no rīta svētbrīdis triķu pamatskolā. Otradien pulkstens sešos vakarā skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien, pulksten septiņos vakarā skolas kamīna zālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. 9. un 10. maijā skolā rekolekcijas par tēmu Trīsvienība. Garīgais vadītājs, mācītājs Artis Druvietis, vieslektors Bīskaps Džeralds Vitige Reiza no Ugandas. Skolas raidījumu ierakstus tagad var noklausīties Kristīgā radio mājaslapā. Ja vēlaties uzaicināt Gregoras skolas pārstāvus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregoras skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregors skolā? Es iegūstu daudz. Es iemācījos, kā kontaktēties ar cilvēkiem, un kā jārunā un jāsaka, ko domā, un kā jāatverās un jāieklausās cilvēkus. Agrāk es tā īsti neieklausījos cilvēkos, un tad es tagad sapratu Gregors, ka jāieklausās cilvēkos, jābūt atvērtam un iemācījos daudz ko no Rozīna, viena tā amerikāņu par kristiešu domāšanu veidiem. Tas ļoti palika man atmiņā un par galatiešiem, par misiju un par misijas attiecībām. Tas man bija liels ieguvums, jo Caur misijas attiecībām es ieraudzīju tagad, ka mums ir misijas arī citās draudzēs, un tu esi ieraudzījis gan problēmas, gan no labās puses iegūt daudz no skolas šeit, un redz, kā ties man maina, un kādai man jābūt pret citiem cilvēkiem, un priekš sevis, un šī skola ir īpaša. Kam tu ieteiktu mācīties Gregor skolā, un kāpēc? Es ieteiktu mācīties visiem cilvēkiem, jo visiem šī skola būtu par ieguvumu un daudz ko uzzinātu no mācībām un arī, kad ir prakses, pavis citām draudzēm, tad praksēs iemācās, ko šeit Gregors skolā mācāmies, un es ieteicu, lai katrs varētu nākt uz šo skolu, lai sevi mainītu, savu sirdi mainītu, savu raksturu, savu dzīvi un ieraudzītu, ka kristiešu dzīve, ka nav tāpat spēlēties ar Dievu, bet kaut kas vairāk, ka ar Dievu jāveido attiecības un jābūt tuvāks attiecības un būt kristietis arī kā paraugs. thank you над nedzirdamot, dzirdēt necirdamu. Bet es augstu satvērt netveramu, redzēt neredzamo, dzirdēt nedzirdamu. 5. mūzes grāmatā 27. nodaļā 8. pantā mēs varam lasīt, kur Dievs mūzum saka, uz šiem akmeņiem tev jāraksta visi šie bauslības vārdi, un raksti tos labi skaidri. Šeit, protams, ir runāts par rakstīšanu, ne par runāšanu, taču ļoti labi šeit var saskatīt, kāda ir Dieva attieksme, ja Viņš mums uztic savu vārdu, lai mēs to dotu tālāk, kā mums tas ir jādod tālāk. Viņa pavēle ir labi skaidri, tā lai saprot, lai nepārprot, lai nepalaiž garām to, ko Dievs teica. Tāpat mēs arī Pāvila pirmā vēsturē korintiešiem 14. nodaļā varam lasīt, ja tauri izdod neskaidru skaņu, kas gan tad gatavosies karam? Tāpat arī, ja jūs ar savu mēli neteiksiet skaidrus vārdus, kā lai saprot runāto, jūs būsiet vējā runājuši. Tieši tik skarbus vārdus apustulis Pāvils lieto runājot par neskaidru runāšanu. Jā, te gan tas konteksts ir par citām lietām, taču šī doma arī šajā kontekstā parādās ļoti skaidri pati par sevi. Ja mēs nerunāsim skaidri un saprotami, mēs būsim vējā runājuši. Es domāju, mums katram ir savs aicinājums, sava vieta, sava veida kalpošana, un vienā runāšana ir būtiskāka sastāvdaļa, citā netik būtiska, taču visi, kas mēs veidojam attiecības ar cilvēkiem, mēs lielākoties to darām caur sarunu. Tāpēc tik ļoti būtiski ir tas, ka mēs pievēršam uzmanību ne tikai pašam būtiskākajam sarunā, tās saturam, bet ka mēs pievēršam uzmanību arī tam, kā šo saturu nogādāt līdz tam, kas mūs klausās, pareizi saprastu, neizkropļotu, nepārprastu. Neapšaubām, ka būtiskākā lieta ir tā, ka mēs paši esam pilni ar Dieva vārdu, ka mēs dzirdam viņa balsi un sekojam tai kā viņa ganības avis. Nenoliedzami, ka arī kādā uzrunā, sprediķī vai sarunā ar cilvēku būtiskākais ir tā vēsts, ko mēs gribam nodot. Vai es pat nebeidītos teikt, ko Dievs caur mums grib šim cilvēkam nodot. Taču, ja mēs nepievēršam uzmanību tam, kādā veidā mēs šo vēstu nododam, vai tas veids ir saprotams, vai viņš netiek pārprasts, vai viņš maz sasniedz klausītāja ausis, un vai no tā, kas sasniedz klausītāja ausis, klausītājiem ir iespējams izlobīt to domu, kas tur bija domāts, ja mēs nedomājam par šo, mēs riskējam nonākt situācijā, kad Dievs par mūsu kalpošanu var pateikt, tā ir vējā runāta, tā ir patukšo. Tad arī ļoti labu lietu Tev bija fantastiska un būtiska vēsts no Dieva, kuru tev bija jānodod tam, kas tev klausās. Un tieši tāpēc, ka šī vēsts bija tik būtiska un svarīga, tas bija tik ļoti būtiski un ļoti svarīgi, ka tu šo vēsti spēji nokomunicēt tā, lai klausītājs tev uztver. Lai šī vēsts aiziet līdz klausītāja ausīm, lai tā tiek saprasta viņa prātā un izdzīvot viņa dzīvē. Ir daudzas lietas, ko mēs varbūt nespējam ietekmēt. Luters kādreiz ir teicis, ka mēs spējam tikt tikai līdz klausītāja ausīm, bet vienīgs svētais gars ir tas, kas spēj tikt līdz sirdī. Jā, tā var teikt, bet mūsu atbildība ir tikt līdz klausītāja ausīm. Mūsu atbildība ir, kā mēs lietojam, tehniski sakot, to mūsu runas aparātu, ko Dievs mums ir izveidojis, devis, radījis, dāvinājis, kā mēs to lietojam, lai Dieva kalpošana caur mūsu runu būtu cilvēkiem saprotama, uztverama un tāda, caur ko Dievs var darboties. Tieši tāpēc arī var teikt, ka šī ir tik ļoti būtiska lieta, runas māksla, kas pati par sevi ir pilnīgi bez vērtības, bet ņemot vērā to neaprakstāmi lielo vērtību, evaņģēlīja vēstī, var pilnīgi droši teikt, tas, kā tu šo vēsti nodod līdz cilvēkam, ir ļoti izšķiroša un svarīga lieta. Rezultātā arī runas māksla kļūst par lielu un svarīgu vērtību mūsu dzīvē, ja mēs saprotam, kas ir tā vēsts, ko mums ir jāaiznes līdz cilvēkam. Lai mēs runātu par to vairāk, mēs esam aicinājuši uz sarunu alūksnes mācītāju Atu Grīnbergu, kuram ir gan pieredze, gan izglītība šajā sfērā, un kurš arī nu pat ir beidzis kā lasīt lekciju kursu runas mākslā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Sakiet, lūdzu, kas ir svarīgs, lai izteiktais dieva vārds sasniegtu klausītāju ausis? Lai ausis sasniegtu, ir vajadzīgs dieva vārda runātājs, un tās ausis ir vajadzīgas. Un tā kā tas tiek veidots kaut kādā mērā sakarā ar tām lekcijām Grigoras skolā, ir runa par runas mākslu, kur noteikti ir svarīga katra mācītāja cīņas ierocis. <laughs> Pavisam nu, vienkārši, ja kaut kas tiek neskaidri lasīts, neskaidri runāts, ja domas tiek neskaidri izklāstītas, tad ausis viņas sasniedz, bet tālāk nenokļūst. Ja mācītājs runā klusu un ir patiesībā ārkārtīgi daudz mācītāju, kuri savus runas aparātus nav uztrenējuši kaut vai līdz tam, ko Dievs būtu devis, un ir gluži vienkārši nedzirdami, tad viņi nesasniedz pat ausis, un tad, protams, tālāk ceļš nav iespējams. Tādēļ Lutera akadēmijā arī vismaz mums tika pasniegta runas māksla, cik es zinu, arī tagad šīs nodarbības tur ir arī pēc manas veikšanas bijušas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai runātais vārds labi gribēts, labi saprasts, tomēr nonāktu pie tā dzirdētāja. Un otra lieta ir tā vārda saprotamība. Man sieva vienmēr saka, ka, ja es izteiktos reizes piecas vienkāršāk, tad nebūtu vēl par vienkāršu. Tā varētu būt, teiksim, viena no kaitēm, kas mācītājiem piemīt, ka iekšā ir tik daudz teoloģijas, ka <laughs> līdz vienkāršam klausītājam vienkāršos vārdos to nespēja nodot. Šai ziņā Luters ir bijis vienmēr meistars skaidrai runai. Otra lieta, kas varbūt ir arī daudziem mācītājiem, ka viņi savas domas nespēja neprot sakārtot saprotamās un, un uztveramās struktūrās. Un tā trešā problēma varētu būt tāda, ka reizēm ar nepietiekamu teksta sapratni un nepietiekamu prasmi, tīri ar valodas kā mākslinieciski līdzekļi, starpniecību to nodot klausītājam, ļoti skaidrs teksts var kļūt nesaprotams. Tur nāk prātā <laughs> slavenais no bērnības cukāra kāra centiņus. Tā ir cūka raka rācentiņas, bet, ja nepareizi uzsver, tad <laughs> ir, ir teikums, kurš nevienam nav saprotams. Vai laba runāta prasme ir vajadzīga tikai mācītājiem, jo ir taču arī reizēm draudzes cilvēki, kas saka lūkšanas. Kā jūs uz to lietu skatāties? Nu, manuprāt, laba runāta prasme ir vajadzīga katram, kurš vēlās komunicēt ar kādu vēl. Ja cilvēks negrib ne ar vienu nekad runāties, tad viņam nav vajadzīga runāt prasme. Tad viņam ir vajadzīgs klusēšanas solījums drīzāk, bet citādi runas prasme vienmēr nodarīja, bet jo sevišķi viņa nepieciešama ļaudīm, kuru darbs ir saistīts ar attiecībām ar cilvēkiem, ar runāšanu, ar runāšanos. Jūs savā lekcijā minējāt arī, ka ir jāatrenējas lasīt svētos rakstus un jālasa tie skaļi. Vai jūs varētu pastāstīt arī radioklausītājiem? Tā ir tā mana kaut kāda nojausma par to, ka individuāla lasīšana ir diezgan jauns fenomens. Tikai kopš brīža, kad sākās, vairāk vai mazāk kopš brīža, kad sākās grāmatu drukāšana, tātad Gutenberga laiks, kurš tad nu bija kaut kāds 15. vai 16. gadsimts. Vēl jaunāks fenomens ir tas, ka šādas grāmatas ir sastopamas katram un līdz nāk arī lasīt prasme. Vēl jaunāks ir fenomens, kad cilvēki lasa klusu, tā kā mēs to darām raujam klusu cauri romānus un tā tālāk. Es domāju, vēl pagājušā gadsimta sākuma pusē cilvēki lasīja skaļi. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka Dieva vārds, manuprāt, ir tā iekārtots, un manuprāt, cilvēkā iekšā ir kaut kur tāds neredzams orgāns, kurš speciāli ir domāts, lai cilvēks uztvērtu, runātu, uzklausītu Dieva vārdu, nevis izlasītu, izanalizētu, rakstītu vārdu. Un tāpēc man liekas ļoti labs veids, kā sevi nodrošināt ar uzklausīt <laughs> dievu vārdu, lasīt priekšā sev skaļi. Ja tu lasi ikdienu svēto rakstu lasījumus, piemēram, kaut kādu lekciju kontīno vai, vai, vai ja pēc jebkādas sistēmas, tad šos lasījumus ir labi lasīt priekšā sev skaļi, lasīt skaļām valsīm. Pirmkārt, tu topi prasmīgāks arī citiem nolasīt priekšā kādā kalpošanā. Otkārt, tu uzklausi dievu vārdu, un uzklausīts dievu vārds darbojās cilvēku savādāk nekā uzrakstīts. Tā ir mana pārliecība. Vai tas zināmā mērā nav attiecināms ar lūgšanām, kad ir reizes, kad mēs lūdzam klusi un lūdzam skaļi, vai par to jūs arī esat domājis? Nu, man liekas, ka klusām lūgšanām ir jābūt mazāk. Mēs varam nu, paļauties, ka Dievs ir gars, Viņš ir visur klātesošs, Viņš visu dzird, Viņš skatās mūsu sirdīs, un tad mēs tā klusībā visu kaut ko tur varam salūgt. Tad tā, tā jau viņš to zina, un, un nav ko tur pūlēties pie vārdiem. Bet tieši valoda ir saistīta ar cilvēku izteiksmi Noformulējot dzirdamos vārdos, mūsu lūkšanas, manuprāt, kļūst daudz atbildīgākas, organizētākas, nu, godīgākas, vai nezinu. Galu galā, ja mēs ticam Dieva realitātei, tad, manuprāt, saruna ar Dievu ir tieši tas, tas arī ir saruna ar Dievu, nevis sadomāšanās vai sasiržošanās. Man personīgi šķiet, ka lūkšanām balsī ir jābūt daudz, daudz vairāk nekā tām klusajām. Klusās paliek tiem brīžiem, kuriem nav piemērotas varbūt skaļas. Vēl ir, ja mēs skatāmies, atgriežamies pie runas mākslas un skatāmies uz lielajām baznīcām, tad tur ir akustika un vēl visādas lietas, kas mācītājiem laikam ir jāņem vērā, runājot un sakot sprediķus lūkšanas dievkalpojumu laikā. Manuprāt, tas ir atkarīgs no katras baznīcas, no katra dievnama atsevišķi, jo nu, nav divu vienādu akustisku situāciju. Bet, protams, vecajām lielajām baznīcām, sevišķi ar augstiem jomiem, Un, ja to ir vairāk, ja daudz kolonas tā skaņa tiek atbalsota vairākas reizes, un kamēr tu saki vienu zilbi, tikmēr iepriekšējā vēl skan gaisā. Un, cik man ir nācies redzēt, tad ļoti reti to prasmīgi atrisina akustiskās sistēmas, bet ja mācītājs nokļūst situācijā un ir drusiņi papētījis un, un patrenējies kaut kādos brīžos, viņš var ar savu runas veidu padarīt sevi daudz, daudz saprotamāku un dzirdamāku. Lai cik dīvaini nebūtu, Viens no iemesliem arī, kādēļ baznīcā tiek dziedāts, piemēram, svēto rakstu lasījumi, ir tas, ka viņš kļūst saprotamāks. Es nezinu, vai tas ir galvenais vai viens no pēdējiem iemesliem, bet tas nenoliedzami tā ir. Jo dziedājums pārvērš valodu iekšā kaut kā nedaudz cita. Tāpat arī lasījums var atšķirties viens lasījums no otra, un atšķirties tik daudz, ka viens ir nesaprotams un nesadzirdams, un tajā pašā dienā citādā veidā nolasīti tie vārdi kļūst dzirdami. Un kā ir ar modernām šīm skaņas pastiprināšanas ierīcēm, ar mikrofoniem un tādām lietām, vai arī tur ir kaut kādas lietas, kas ir jāņem vērā runājot? Nu, mikrofons no tevis izvelk ārā daudz vairāk nekā dabiski cilvēki no tevis sadzird. Visi sīkie elpas, vilcieni, šļupstieni, nopūšanās, čāpstināšanas. Mikrofons to visu paņem un aiznes līdz pēdējai rindai. Tādēļ runājot mikrofonā, nu vismaz viena lieta, ko es zinu, ir ļoti, ļoti jāseko, ko vēl bez vārdiem tavs runas aparāts dara. Tālāk par kaut kādām dzirdamības un tādām lietām es neesmu īpaši nemācījies, un īpaši arī nelietoju mikrofonus. Man ļaujamā pietiek savai baznīcai. Jūs jau minējāt, ka teksts ir arī skaidri jānoformulē tā sava doma. Vai ir kaut kādi pamatprincipi, pēc kā vadīties, lai, ja man ir kāda doma, kāds sakāmais, ko Dievs manā dzīvē darīs, kā būtu pareizāk tos vārdus izkārtot, vai ir kaut kāda tāda sistēma tajā visā, vai, vai kas man ir jāpiedomā to darot? <clears throat> nu, it sevišķi lasot gatavus konceptuāli un tekstuāli noformētus spredītus. Nu, tā pavisam īsi man šķiet, ka galvenais būtu mācītājam katrā teksta daļā vai rindkopā vai kādā domā atrast to galveno, to nu, teksta kulmināciju un izējot no tā sakārtot vārdu svarīgumu. Jo viss vis grūtāk ir uztvērt tekstu, ja katrs vārds vai lielākā daļa ir vienādi svarīgi. Un tas izpaužās arī intonācijā un uzsveros. Jo ja es katru vārdu uzsveru, tad Pēc brīža vairs nekas nav saprotams. <laughs> es mēģināju pārspīlēt, cik vien var, bet šāds teikums tu jau pazaudē, tāpēc, ka cilvēks nevar sekot līdz vienāda svarīguma dažādiem vārdiem. Bet kā ir ar tādiem kautrīgiem cilvēkiem, kurš varbūt nevienu teikumu nevar pateikt, uzsverot vārdus? Kā ir ar tiem uzsveriem, vai viņi mums nāk dabīgi? Nu, tas ir tas subjektīvais katrā vietā. Katrā teikumā, katrā, ko mēs sakam, mēs ņemam vienu pantu no rakstiem, iedodam desmit cilvēkiem, un no tā <laughs> pie labas izdošanās var uztaisīt desmit teoloģijas, kaut vai tikai vienkārši dēļ viņu intonācijas un uzsvariem un akcentiem, ko viņi ir izlikuši tajos pašos vārdos. Tāpēc tā ir katra, manuprāt, oratora, jeb ja baznīcās prediķotāja, katra lektora, kurš lasa rakstus, atbildība pēc iespējas noņemt nost savu ego un atstāt vietu tekstam. Šeit atkal nāk dziedāšana talkā. <laughs> ja teksts ir nodziedāts, tur ļoti maz var pielikt savus akcentus. Un pats galvenais, ko es gribu piebilst klausītājiem, kādēļ es to visu tā stāstu par tām kļūdām un par visām tām situācijām, kādas ir nepareizas. Tāpēc, ka pats uz savas ādas to visu <laughs> ikdienā kļūdos un pielaižu tās kļūdas un mēģinu labot, tāpēc es viņus pazīstu. Ne jau tāpēc, ka pie citiem būtu saklausījies. Lūksim Dievu! Visvarenais mūžīgais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi devis mums savu vēsti par glābšanu Jēzu Kristu, ka Tu esi devis mums evaņģēlīju par to, ka arī mūsu grēki var tikt piedoti Kristus nopelnu dēļ. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi arī iecēlis mūsu salīdzināšanas kalpošanā, kur caur mums Tu gribi salīdzināt, jeb samierināt cilvēks ar sevi, atnesot atdošanu un glābšanu. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu palīdzi mums novērtēt, cik būtiski un svarīgi ir tas, ka tavu vārdu un tavu pestīšanas vēstu spējam aiznest līdz tiem, kurus satiekam. Mēs tev īpaši lūdzam, kungs, šajā reizē par mūsu runu, par mūsu katru situāciju, kurā mēs esam, un par to, ka tu māci mūs praktiski un ikdienas dzīvē lietot mūsu runu tā, kā tas tevi pagodina Un tā kā tu caur to vari darboties, darīt, ka tu pats caur mūsu muti vari runāt, un ka tas var būt jau skaidri un saprotami. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu svētī mūsu katra balsi, mūsu katra runas aparātu, kur tu mums esi devis, ka mēs spējam to lietot tavam godam un spējam to darīt skaidri, saprotami, droši, tā lai tu vari to lietot kā labu instrumentu. Labi trenētu, labi asinātu, ja tā var teikt – sagatavot darbam instrumenti. Lai tas ir tavās rokās, kungs, un lai tu caur to vari strādāt, darboties šajā pasaulē, tavai valstībai par celšanu un vēlnu valstībai par nopostīšanu. To lūdzam tev Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.